ellik to'rtinchi tush o'riguvchilar bilan bo'lgan munosabat haqida yana bir bilim tush o'rish ilmidir tush ko'rilsa o'riguchi yaxshi yo'l ochadi odam uxlasa tush ko'radi bu tushni o'rishni bilsa degini darhol bo'ladi tush o'riguchi tushni yaxshilikqa o'risa tushi yaxshi bo'lib chiqadi oqibati xushalliq bo'ladi agar tushi ma'nisiz va bak yomon bo'lsa kambag'allarga sadaqa berib jon tanni saqlash kerak qara tush ilmi jihatda mehribon xudo bandillariga yaxshilik ko'zlab oyatlar ato qildi kishining tushi yaxshi bo'lsa xushol bo'lish yomon bo'lsa o'rnidan turib allohga sig'inish kerak kambag'allarga pul narsa kerak sadiqa qilsa xudo andin balo qazoni dapi qiladi tush o'rgandek bo'ladi tushni yaxshi o'rish kerak ey tush o'rigichi tushni inchki muloyiza qil shundoq qilganda tush yaxshi o'rilgan bo'ladi bilimlik mehribon kishilarla yaxshilikqa o'riydi ey qarindosh bulog'imi yaxshi muomala qilg'in ularni xohlasang qarindosh qil xohlasang do'st tut